Այսօր երեխա է, վաղը ժողովուրդ։ Այս կարգախոսով էր առաջնորդվում պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրելյանցը, երբ 10 տարի առաջ Արցախում հիմնադրեց ապագա սերունդների հիմնադրամը։ Հիմնադրամը կոչված է ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով նպաստելու Արցախում երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը, նրանց կրթության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի ստեղծմանը, սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանը։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո կար մտավախություն, որ արդեն պատկառելի տարիք ունեցող պրոֆեսոր Գաբրելյանցը Արցախ չէր վերադառնա, իսկ հիմնադրամը գուցե թուլացներ գործ գործնեությունը։ Նման մտավախությունների պատճառ էր նաև այն հանգամանքը, որ պրոֆեսորի աջակցությամբ ստեղծված Շուշիի թանգարաններ պոակի տպավորիչ հավաքածուները կորսվել են, բայց ոչ։ Պրոֆեսոր Գաբրիելյանցի էներգիային ավյունին նախանձել կարելի է, ասում է ապագա սերունդների հիմնադրամի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Լուսինե Գասպարյանը։ Իսկ հիմնադրամը շարունակում է իր գործունեությունը եւ նոր ծրագրերի իրագործման պատրաստվում։ Պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրելյանցի անվան հիմնադրամը 2022 թվականին իրականացրել է մարզամշակութային, գիտական, սոցիալական ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կազմակերպվել են տարաբնույթ միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումներից արժե առանձնացնել շրջենտրոններում եւ համայնքներում բարբերաբար կազմակերպված ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը, որոնք խթանել են սահմանամերձ համայնքների երեխաների գեղարվեստական գիտական կրթությանը, գեղագիտական դաստիարակությանը, ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը։ Մինչ պատերազմը Շուշիում գործող երկրաբանության թանգարանը, կերպարվեստի թանգարանը, Ջիվանի համայնքում կառուցված ժամանակակից դպրոցը ապագա սերունդների հիմնադրամի լավագույն ծրագրերից էին, ասում է Լուսինա Գասպարյանը, որ մինչ Արցախյան երրորդ պատերազմը ղեկավարում էր Շուշիի թանգարաններ ՊՕԱԿ-ը։ Պատերազմից հետո մենք շարունակում ենք աչակցել Ջիվանից Ստեփանակերտ տեղափոխ տեղափոխված աշակերտներին եւ հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում են։ Պատերազմից հետո հիմնադրամի միջոցներով մայրաքաղաքից առավել հեռու գտնվող 8 գյուղական համայնքների դպրոցներում բացվել եւ սպասարկվում են համակարգչային դասարաններ, որոնք միտված են նպաստելու գյուղաբնակ աշակերտների տեղեկատվական գիտելիքների զարգացմանը, աշխարհայացքի ընդլայնմանը։ Խանձ համայնքում հիմնադրամի կողմից ժամանակակից մարզագույքով կահավորվել է մարզահրապարակ եւ կազմակերպվել նրա պաշտոնական բացումը։ Գրիգորի Գաբրելյան մարդկանց կարևորում է սպորտի մասսայականացումը, քանի որ հենց սպորտն է, որ կոփում է անհատին, ասում է զրուցակիցս։ Մենք դրամական աջակցություն ենք ցուցաբերել Արցախի խառը մենամարտերի ֆեդերացիային, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած ֆեդերացիայի անդամարզիկին ծանր վիրավորման հետևանքները վերականգնելու նպատակով։ Սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած զինծառայողներին նույնպես դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել։ Այս տարի համասարանում բացվել է պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրիելյանցի անվան գիտական քննարկումների կաբինետ, որը հանրության համար կարևոր գիտական քննարկումների, դասախոսությունների եւ բանավեճերի հարթակ կլինի։ Շուշիի թանգարանների ցուցանմուշների կորստից հետո պրոֆեսոր Գաբրիելյանցը նպատակ ունի այն վերաբացել Ստեփանակերտում պրոֆեսոր Գաբրելյանցը շարունակում է, շարունակում է աշխատանքներ տանել եւ հիմնադրամի միջոցներով օգնությամբ մենք Ստեփանակերտում պիտի վերաբացենք Շուշիի կերպարվեստի թանգարանը եւ խաձեռնել է հիմնադրամը նոր հավաքածուի հավաքագրում վերաբացման տեխնիկական տարաբնույթ աշխատանքներ նոր գեղանկարների ձեռքբերում։ Ինչպիսին կլինի Արցախի ապագան այս խառը ժամանակաշրջանում անհայտ է։ Ինչպես անհայտ է թե այս ամենի Երևանի ավարտից հետո ինչպիսին կլինի ժամանակաշրջանը, որտեղ հայտնվելու են ապագա սերունդները, եւ որ เป զի նույն այդ սերունդները կողմնորոշվեն մշուշոտ ապագայում, իրենց վստահության ու գիտելիքի հիմքերը պետք է դնենք մենք։ Ապագա սերունդների հիմնադրամը հենց այս առաքելությունն է իրականացնում։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։